Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Москве, Нью-Йорку і Тель-Авіве адбываюцца вечарыны памяці славутага барда, якія злучаюцца між сабою ў віртуальнай прасторы сусветныя павучыны. Расійская тэлевізія ўжо тыдзень круціць фільмы з высоцкім. Выйшлі прынагодныя артыкулы і кнігі. Адна з іх даволі тоўстая, называецца высоцкі і Беларусь. Словам, і мы ў гэтым выпуску вострыя брамы не ўтрымаліся ад таго, каб не пазмагацца са стэрэатыпамі да характарыстыкі высоцкага заўсёды ўжываліся самыя моцныя словы слова вялікі было занадта звычайным і высоцказнаўцы спаборнічалі ў пераскокванні гэтыя планкі ненарматыўны творца правакаваў на ненарматыўныя ацэнкі найбольш смелыя крытыкі адважваліся на якое-небудзь абалдзенны і выляталі з кантэксту літаратуры хоць безумоўна набліжаліся да сутнасці з'явы у межах жа нарматываў пра высоцкага кажуць пад самую завязку. У Беларусі так звычайна пішуць хіба што пра народных песняроў. У выніку ствараецца настолькі непрабойны стэрэатып, а творца пакрываецца такім слоем бронзы, што пачуць за гэтай коркаю жывое сэрцабіццё ўжо немагчыма каб пазбегнуць такой улады стэрэатыпаў я попрасіў нашых аўтараў не гаварыць пра значэнне і веліч а распавесці пра высоцкага толькі асабістае што ў душы кожнага адгукаецца на ягоны вобраз і ягоныя песні легендарны беларускі бард сяржук сокалаў воюш паводле яшчэ аднаго ўжо мясцовага стэрэатыпу літаральна выраз з высоцкага і сам ледзьве не беларускі высоцкі я спытаўся што гэта ў ім ці не дзіцячае захапленне яшчэ савецкага хлопчыка сярожы сокалава якое перадвызначыла ягоны жыццёвы шлях ягоную ролю барда і можа быць ягоны беларускі патрыятызм але сокала воюш адказаў на гэта адмоўна крадзеж ад беднасці перайманне высоцкага не было рысы яшчэ савецкага хлопчыка сярожы сокалава хлопчык сярожа напісаў першыя свае песні тады як савецкім яго назваць можна было толькі паводле места жыхарства Ды у часы савецка асярожы вуліца якая была для яго калі не аўтарытэтам то прынамсі захапленнем сама не надта захаплялася высоцкім А вось недазволенымі праз сваю бульгарнасць эдак званымі блатнымі песнямі галава была забітая па самую макаўку Адзін і звязаны з творчасцю высоцкага эпізод у жыцці сярожы сокалава гэта махання настаўніцкіх пальцаў пад носам за знойдзены ў ягоных шытках спіс бяскрыўднай песні пра каралеўскага астралка. Асабліва настаўнікаў абуралі радкі, напалуваляліся людзі і шкуры, ды тот паел пачці ўсіх жэншчын і кур. У першым, як я цяпер разумею, чуйнае педагагічнае вока пачула крамолу ў слове шкуры, беспадстаўна зразумеўшы яго як прастытуткі. У другім крамола хавалася ў суседстве жанчын і курэй. Плюс у радку і возле самого дворца ашывалася, апошняе слово называлася скрайне непрыстойным. Пазней, калі сярожа сокалаў стаў Сергеем сокалавым, ягоныя аднагодкі цікавіліся заходняй рок-музыкай, ён жа тэкстамі. А паколькі заходнія тэксты пра зняведанне моваў былі для Сергея Нопасаран, ён слухаў вылучна тое, што разумеў. Нават песня якога-небудзь Віктара Хары, пададзеная часопісам равеснік, у перакладзе была для Сергея Сокалва значна цікавейшай, чым якіясь там крыдэнсы, зедорсы, дыпёрплы ці роллінгстонсы. У апошнія школьныя гады, калі Сергей з вясковай школы перайшоў у мясцовую, яму сустрэлася пара асобаў неабыякавых да высоцкага. Прыкладна ў той самы час Сергей сам узяў у рукі гітару песнямі двароў і пад'ездаў тады было нешта накшталт астался ў меня на памяць ад цябе партрэт твой партрэт работы павла пикасо карысці ад гэтага было немат але хоць пра пикасо пачулі а вось непапулярны у наваполацкіх дварах высоцкі іншая справа афіцыйна выдадзеныя саветамі кружэлка з радкамі отражаецца неба в лесу как в вадзе і деревья стаят голубыя адразу уводзіла ў свет паэзіі Ды не толькі гэтым радком, Згаданая пара асобаў, дарэчы, аднаклязнікаў, якая цікавілася высоцкім, была для Сергея Сокалава больш вартай, чым уся вулічная, як тады казалі блатата. Хаця і з гэтай апошняй ён сувязяў не парываў. Напэўна, ад тых часоў у сяржука сокалава воюша засталося падсвядомае імкненне да прымітыўных мелодыяў, як да найбольш даступнай кожнаму слухачу формы ўспрыняцця. А нават і праглынанне пададзенага. Асноўным жа заўсёды быў тэкст. Тэкст, які ў выпадку гранічна простага малядыйнага выканання меў шанец быць падхопленым і завучаным разам з ідэяй верша. Гэты самы механізм працаваў і ў высоцкага. Наўрад ці гэткі падыход можна было б назваць перайманнем. Гэта хутчэй быў крадзеж ад беднасці. Ад няведання іншых прымітываў, якія можна было б ужываць і якія б давалі той самы эфект. Дзеля мяне песня ніколі не была вартай, калі ў ёй не было прыстойнага тэксту. Геніяльнасць мелодыі з прымітыўным вершам нішто. Слухач майго кшталту наўрад ці будзе слухаць мелодыю дзеля мелодыі. А вось добры верш пад шумавы эфект гітарнага трынкання будзе. І вось тут ужо, як спяваў высоцкі, не аплашай бык, бок хочет шайбы, бок на трыбунах он не прасціт. Песня вядома не пра тое, але ж пра тое. Гэтак сама як і радок мы тоже пастрадавшыя, а значит абрусевшыя, які ціняўся рассея бяздумна паўтарала за кумірам бяздумна сяржук сокалаў воюш не глядзіць на сябе як на беларускага высоцкага а вось зміцер бартосік не адмаўляе што ўзяў у рукі гітару пад уплывам расійскага барда яму крытычна не стае захаплення высоцкім у беларусі і ў самым нашым часе ну чаму здзіўляецца ён усе навокал не любяць высоцкага настолькі моцна як я можа ад таму, што не ведаюць. На ўсю моц. Кожнага 25 студзеня ды ліпеня даты нараджэння і смерці Владдзіа Высоцкага я збіраюся моцна напіцца выканаць як мне здаецца рытуал памяці да канца і па-расейску і кожнага разу задума не атрымліваецца не знаходзіцца саудзельнік і Со злости я выношу магнітафон на галубец і вырубаю на всю моц голас, які так і не ўвайшоў, як мне здаецца, на ўсю поўніцу у душы беларусаў. Мне было гады тры, калі я ўпершыню пачуў той голас. Калі запрацавала памяць, першае, што вывучыў, былі коні привередлівыя. Магнітафона ў нас не было, Таму я задавольваўся кружэлкамі з дазволенымі песнямі. Але пакуль у мяне ў запасе заставаліся непраслуханыя бабіны і непачутыя песні, мёртвая ваганькава лёгка адцінялася жывым голасам. Толькі калі скончыліся стужкі, што я пазбіраў ад усіх сяброў ды знаёмых, ягоны канчатковы сыход раптам стаў для мяне самай сапраўднай рэальнасцю. Ад раптоўнасці зразуметага я памятаю тады плакаў, С тае пары мне цяжка зразумець людзей, якія могуць абыякава слухаць той голас. Голас, які не ўва мне адным зарадзіў жаданне валодаць трыма акордамі, ды апрабаваць свае пяшчотныя звязкі. Парою я дзіўлюся з самога сябе. Чым далей ягоная смерць, ягоны голас не становіцца для мяне цішэй. Загадак таксама менш не становіцца. Напрыклад, ніяк не магу зразумець ягоную прагу афіцыйнага прызнання. Гэта пры ягонай папулярнасці. Але таксама для мяне загадка не ў Беларусі. Хоць у свой час у любога жлаба на магнітафоне круцілася паслушае зімні трогай шуліна. Але што мяне працягвае здзіўляць дагэтуль, мае высокаадукаваныя беларускія сябры таксама, акрамя таго шуліна нічога па вялікім рахунку не чулі. Ці не было жадання, ці можа я, стварыўшы сябе куміра, не чуў больш значныя галасы. А можа, ён сапраўды занадта гучны для беларускага ландшафту. Не так даўно расійскія кінадакументалісты любілі ягоным голасам расквечваць свае стужкі. Панад даляглядамі валдая, волгі, сібіры грымеў ягоны барытон. Даволі просты ход станавіўся казырным і ратаваў любую карціну. Ды вось на тле менскае ўзвыша ці палескіх балотаў той голас гучаў бы мякка кажучы не ў кадр. Хоць Беларусь не была абыдзена ягоную увагаю, якую ён яшчэ ў 79 годзе, будучы з тэатрам у Мску на гастролях, на адным са сваіх выступаў назваў краінаю. Я вельмі добра ведаю гэтую краіну, я шмат чым звязаны з Беларусій з Мскам. Дарэчы, у яго тут мусілі быць памятныя мясціны, на вагрычына адкуль карані ягонай французскай жонкі менскі раён усход дзе жыў ягоны лепшы сябра віктор тураў дом офіцераў дзе гастраляваў ягоны тэатр аднак беларускіх вобразаў у ягонай спадчыне не так і шмат узгадваюцца будь то мінск будь то брест в халада в халада нашыя гарады супрацьпастаўляюцца халадам як полюс теплыней Таксама згадваюцца беларускія словы, якія ён часам выкарыстоўваў у сваіх вершах. Напрыклад, вяртайся ў дарожным дзённіку. Там сама ён апісаў круган славы. Два огромных штыка паласнулі морозам па кожы, астрыямі па мірнаму кверху, а не накрынясь. І ці не дзякуючы ягоннаму удзелу, нашыя кінакрытыкі назвалі карціну Віктара Турова «Я родам з дзяцінства» лепшым творам беларусфільма. А ці не з Высоцкага пыль? почалася вся наша бардовская песня. Наша культура здолела пробраться на полиции обывателя книжками Короткевича и Быкова, але у тых домах белорусское слово «знамагниченных лент» покуль еще не загучало. Ти не тому высоцкие нотки прорываются амаль во всех наших бардов. Коли для белорусской массы он не стал кумиром, а для элиты не стал поэтом, это не значит, что мы проехали Высоцкого и выросли из его. А можа не дараслі. Мне здаецца, што гэтая недастатковасць любові да высоцкага паходзіць ад таго ж стэеатыпу ненарматыўнасці. Абалдзеннага песняра трэба і любіць неяк абалдзенна ненарматыўна. Толькі тады будзе дастаткова. Яшчэ адзін стэеатып высоцка гэта ягоная фармальная беларускасць. Зміцер Бартосік згадаў некаторыя факты пра тое ж згадвае між іншым і Сергей Харэўскі. прышчэпленая любоў. Першае маё спатканне з высоцкім спеваком адбылося ў дзіцячым санаторыі у крыме. Выхавальнік аквалянгіст даравяк, які сваім бясконцым аптымізмам наводзіў нуду на бледных дзяцей з усяе шостыя часткі свету, прышчапляў нам дзве рэчы. Украінскі патрыятызм і любоў да высоцка. Кружэлкі з песнямі апошняга, а іх у яго было дзве маленькіх нейкіх жахліва заезджаных ён ставіў на прайгравальнік можа па 10 разоў на дзень Урэшце нават тыя дзеткі што да прыезду ва всесаюзную здраўніцу ведалі па-расейску толькі здрасці і спасіба пачыналі пакрысе балакаць па-харкаўску і на памяць спявалі тузін песняў маскоўская барда здаровыя мажныя цёткі з санаторныя абслугі таксама былі закаханыя ў спеў высоцкага і дэманстратыўна размаўлялі з намі по-украінску. Наша дзіцячае шведам славіла ўсё гэта хвастка. Расійскія песні высоцка і нерасійская мова спляталіся ў адзін камяк даўка забароненага плада. Праўда, тады яшчэ не было яснасці, адкуль гэтае адчуванне забароненасці. Дзеці, не рускія дзеці, раптам на выперадкі пачыналі хваліцца сваімі народамі. Праблемаў з украінскай мовай у мяне амаль не было, і неўзабаве імкнучыся дагадзіць сваім выхавальнікам, я паспрабаваў загаварыць па-беларуску. Гэтак з крыму я вывез апроч запасу здароўя дзве рэчы: няясную прышчэпленую любоў да высоцка і беларускі патрыятызм. Пазней, калі гасцяваў узденскім раёне ў сваіх сваякоў, паважаных і дэмакратычна настроеных вясковых настаўнікаў, мне карцела распавесці ім сваю таямніцу. Па-першае, што я беларус, а па-другое, што існуе гэткі таленавіты спявак, якого паўпотай слухаюць людзі, якія разумеюць, што да чаго ў нашай краіне. Мае родныя старыя людзі, якія шмат чаго пачулі на сваім поўным сворых выпрабавання ў вяку, засяродзіліся, ну і што ж спяе той высоцкі. З дзіцячай памяці, як на злосць усплылі толькі песенькі пра жырафа, жоўтай жаркай афлікі і пра дурдом, вся канадчыкава дача старые наставники рассмеялись. Неузабаве их неуявление про Высоцкого взбогатил на мое удивление мой батька. Уже у его на интерпретации выглядало, что песня Высоцкая блатняцкая, про зеку и проституток. Але, вядома, это не подстава утискать хоть и гэткого творца. Я был разъятран, бы не мог довести своего подлеткого отчувания высшейшей справедливости. Мои восковые свояки на развитание подсумовали. Высоцким не переймайся, на свеце шмат лепшых паэтаў і музыкаў. А тое, што ты азваўся беларусам, гэта высакародна. Але і пра першае і пра другое не распавядай чужым людзям. Пра высоцкае я хоць і хацеў бы забыць не мог. Ягоны твар з'яўляўся то ў адным, то ў іншым кінафільме. Ягоныя песні чуваць было ў кожным двары. Колькасць высоцка расла разам з колькасцю палітычных анекдотаў. Усіх хвалявалі чуткі пра ягонае асабістае жыццё. Напрыклад, пра тое, што высоцкі беларус, ягоная жонка марына ўладзе беларуска адны распавядалі што ён ездзіць для бацькоў недзе на верасцейшыны другія што чулі як ён гаворыць па-беларуску хто сімпатызаваў беларушчыне сімпатызаваў і слыннаму паўдысідэнту з беларускім прозвішчам нам бракавала сваіх пакутнікаў асабліва жывых беларускасць высоцка была настолькі моцнай містыфікацыі што першы нацыянальны рок-клюб назвалі ягоным імем Пасля ягонай смерці пра гэта ўсё забылася. Высоцкі застаўся сам яркім і шанаваным у рассіі культурным героем 70-х і 80-х гадоў. У нас з'явіліся і ўласныя культурныя героі, якія таксама сталі нябожчыкам. А нашыя рокеры свае колішнія дачыненні з імем высоцка уважаюць за прыкол. З расійскіх паэтаў я сёння больш цаню хоць бы і бродска, Як актора я люблю высоцка як пэўны чалавечы тыпаж, акрэслена эпохі. Гэтаксама, як і габэнасці дугласа. А ягоныя песні слава выходзіць кораткі і смачны, лепш слухаецца ў расійскіх цягніках. Тады доўгія занудныя дарогі за закускай картамі і высоцкім лятуць хутка і смачна. Сёння я змог бы ўсё растлумачыць сваім сваякам, пясковым настаўнікам, але іх ужо няма. Што цяпер слухаюць у крыме, я не веда. А заставацца беларусам сёння не лягчэй, чым колісь. Сергей Харыўскі ў сваім жыцці адводзіць для высоцкага пэўныя час і месца. Андрані Кантанян разглядае яго як культурнага героя свайго часу. Магія імя 1981 годзе мае бацькі набылі прайгравальнік вега 232 і разам з ім цэлую кіпу кружэлак. Звычайна на той час набор складаўся залы пугачовай, Сафію ратару, чырвоных макаў, Джода Сэна, абы ды Владзіра высоцкага. Прыкладна ў такім выглядзе мой музычны кругагляд праіснаваў да 1987 году. Натуральна, што на уроках музыкі я ў межах давацінага мне прыроду і таленту гарланів, про вополі березка стояла, випила 100 грамів і упала, ди про савку з гришком, що змайстрували без дай потреби дуду. Але все гэта была мастацкая самадзейнасць. Удзельнічаць якую было калі не абавязкова, то вельмі нават пажадана. З бацькоўскага музычнага набору адзіным, што прыйшлося мне да густу, былі кружалкі высоцкага. Вяртаючыся са школы, я ставіў на вяртак падрапаныя грубай іголкай кружэлкі і жыў пад гэтай песень ажно да самага вяртання бацькоў з працы. У той час я б мог даць такое вот тлумачэнне слова воля. Гэта той час, калі бацькоў няма ў хаце. Франк Запа неяк сказаў, што пісаць пра музыку гэта ўсё роўна, што танчыць пра архітэктуру. Але ты быў Владзімир высоцкі музыкантам, тады трэба даць станоўчы адказ на гэтае пытанне то трэба прызнаць музыкантам любога панка у якога хапіла цярпенне навучыцца рытмічна торгаць две струны на гітары якасці паэтычных тэкстаў высоцкага нічым не вывучаецца за грамаднай лавіны вершаванай прадукцыі паэтаў трэцяй рукі але дастаткова на кружалцы надпісу владимир высоцкі каб забяспечыць ёй немалы камерцыйны поспех я неяк спрабаваў зрабіць сярод сваіх знаёмых невялічкае сацыялагічнае даследаванне а людзям з самым розным адукацыйным цэнзам і густам з розных слоёў задаваў одно і тое ж пытанне ці падабаецца вам высоцкі адказы былі абсалютна аднолькавыя ну не ўсё вядома але все і тое задавальненнем слухаю яго слухали і слухаюць у абшарпаных пролетарскіх маласямейках на пасядзелцах багемы п'юць трункі праз саломінку, дапускаюць тонкімі струменчыкамі пад столь цыгаретны дым. Фенамен культавасці Владзіра Высоцкага ў савецкай культуры трымаецца на ягонай прафесіі, акторстве. Ён хацеў і падабаўся ветэранам вайны, грубым сталеварам і шахцёрам, швеем матарысткам, у інтэрнатах заселеных прышчавымі птвэшніцамі, футбольным трэнерам і інжынерам. Ягоныя досціпы, як тыя показкі пра пецьку з Васілём Івановичам, былі даступныя маленькім дзецям, але ў той жа час смешныя для прафесуры. Ён бездакорна капіяваў жэсты, словы, манеру паводзіну людзей таго ці іншага сацыяльнага слою і паўсюдна станаўся сваім мужиком, фронтавіком, альпіністам, фізікам, блазнаватым пралетарам, кім заўгодна. Пражыве ён гадоў 10, то касіў бы пад рокера і даваў бы супольныя канцэрты з якім-небудзь заклапочаным сацыяльнай праблематыкай шаўчуком. Спываў бы жартоўныя песні пра новых рускіх. Мой пра ППРБ што-нибудь зарыфмаваў. І яго б любілі і шанавалі як шануе наш народ таленты газетных мастакоў каракутурыстаў беларусі падобнай трываласці пасмяротнай народнай любові можа пахвалиться другі владимир семёнович караткевич да магіі імя пра якую казаў андрані кантанян можна дадаць і магію лічбаў владимир караткевич памёр у той самы дзень што і владимир высоцкі 25 ліпеня толькі на чатыры гады пазней у калі ўсё ж вызваліцца ад звышнарматыўных ацэнак беларускіх фактаў біяграфіі і магіяў якія спадарожаць вобразу высоцкага мы бадай так нічога і не вызначылі ў сутнасці гэтыя з'явы вось з вуснаў андраніка антаняна ледзь не сарвалася штосьці накшталт блазан гэткі дарыо фо леташні нобелеўскі лаўрэат а вось сергей харыўскі ледзь не параўнаў высоцкага с чапленым нічого дзіўнага мы ж толькі набліжаемся да асэнсавання і вось ужо ў развіцці гэтых параўнанняў мне бачыцца атмасфера кабарэ бобафоса толькі перакладзеная на савецкую рэальнасць што зрэшты не цяжка сабе ўявіць таленавітыя артысты блазны якія ўвесь час балянсуюць на канаце паміж жыццём і смерцю дакладней паміж жартам і забойствам паміж хохмай і бесчалавечнасцю их отачае жорсткі і несправядлівы свет і яны дзеці гэтага свету таксама жорсткія і несправядлівыя гэты тыпаж нагадвае мне з уласнага дзяцінства дваравога подлетка блазна які жорстка распраўляўся са слабейшымі раўналеткамі я памятаю некалькіх такіх звычайна яны працягвалі сваю біяграфію ў крымінальным асяродку з якім дарэчы часта звязвалі і імя высоцкага апошнім часам калі схлынуў бруталізм мінулага часу то і такіх дваравых блазнаў паханоў паменяла пара тройка сацыялістычных тыпажоў рассыпалася на тысячы непаўторнасцяў кожная з якіх заяўляе пра сваю спецыфічную вартасць И мне сдается, Высоцкий уже николи не станет культовой фигурой и культурным героем наступных поколений. Принамсі, у отворы вострые брамы у белорусским культурным контексте его не видно. Магчыма, калі мае рацыю сяржук сокалаў воюш, ён застанецца як паэт, аўтар тэкстаў уласных песень. Але валадарыць над душамі мільёнаў высоцкі мог толькі там, у таталітарным савецкім кабарэ на канаце паміж жартам і забойствам за крок ад цывілізаванага грамадства. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.